Եթերում Արցախի հանրային ռադիոյի քաղաքականացուդարձ հաղորդաշարն է։ Օրվա թեման՝ «Եվ գարները ողջ մնացին, եւ գայլերը կուշտ»։ Խոսապողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բժիշկների ախտորոշմամբ շոկը կամ ավելի ճիշտ տապը մարդուն ագրեսիվ է դարձնում։ Ասում են, տապն անմիջականորեն ազդում է մարդու ոչ միայն ինքնազգացողության, այլ նաև վարքի վրա։ Այն, որ հենց տապի ժամանակ է բարձրանում հանցագործությունների հավանականությունը, որոշ գիտնականներ ապացուցված են համարում։ Ըստ իս, եթե նույն այդ հետազոտող մասնագետներն ուշադրություն դարձնեին Բաքվի իշխանավորների վարքին, ապա չի բացառվում, որ նաև հենց այս անբնականոն երևույթով կբացատրեին նրանց ներկայիս անհամեմատ ագրեսիվ պահվածքը։ Մանավանդ Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության կարգավորման ավելի քան 40 տարի վեր շարժրկվող խնդրում։ Ինչու նաև, միթե անցած տասնամյակներում այն ագրեսիվ չէր, կարող եք հարցնել։ Իհարկե ագրեսիվ էր, որպես ապացույց հազար ու մի ակնհայտ ու հանրահայտ օրինակ կարելի է բերել, բայց նաև քանզի այս անգամ ադրբեջանական վարշախմբի այդ ավանդական դարձած ագրեսիվ վարքագիծը չափազանցություն չլինի ասել, բազմակի անգամ գերազանցում է դրա նախորդ բոլոր ամառային դրսևորումներին։ Պատկերացրեք միայն, Ադրբեջանում օդի ջերմությունը հասել է աննախադեպ ռեկորդային նիշի 43 աստիճանի, որի ճնշմանը չի դիմացել անգամ Մինգեչաուրի ջերմաէլեկտրակայանը, քանի օր շարունակ առանց էլեկտրական հոսանքի թողնելով հանրապետության ամբողջ տարածքը, այսինքն ակամա կատարելով յուրօրինակ ագրեսիա, որի հետևանքով փաստորեն լրիվ կազմալուծվել է երկրի կյանքը։ Իմիջայլոց փառք տանք Աստծուն, որ այս անգամ Բաքվից ծպտուն անգամ չհնչեց, թե դա հայերի ձերքի գործն է։ Հայաստանից լինի, Արցախից, թե հայկական սպյուրքի որևէ հերու կամ մոտ գաղթօջախից։ Կարելի է ենթադրել, մեր հարևանները հստակ հասկացել են, թե էլեկտրական էներգիայի արտադրության այդ հզոր առանցքային հանգույցը յուրային համարվող ինչ անգիտակ ու անշնորհք մասնագետների տնօրինության տակ է մնացել, ժամանակին այն կառուցած ու շահագործման հանձնած հայ եւ այլազգի մասնագետներին անցյալ դարի 80-ականների վերջերին նաեւ Մինգեչաուր քաղաքից բարիս բունի մասով դուրս քշելուց հետո։ Երևի թե սկսել են գիտակցել կամ գուցե եւ արդեն գիտակցում են վերջնականապես, որ ժողովրդական իմաստության խոսքով ասած ուրիշի համար փոսփորողն ինքը կընկնի մեջը։ Սաստիկ տապի պատճառով Մինգեչաուրի ջեկում իրար հաջորդող վթարների պարագայում կարծում եմ դժվար չէ պատկերացնել, թե ինչպիսին է շոկեխաշվող ադրբեջանական հանրության, մանավանդ նրա ռազմաքաղաքական վերնախավի ագրեսիվ ճղագրգռության աստիճանը։ Այսպես, անդմեջ իրար են հաջորդում Բաքվից հնչող հերթական սպառնալիքներն ուժի կիրառմամբ Լեռնային Ղարաբաղը, ճակետներում ասած, Ադրբեջանի հարազատ գիրք վերադարձելու համար։ Այդ մասին մեր նախագահ Ալիևն է հողորտում, մեր պաշտպանության նախարար Հասանովը եւ կամ նրանց ստորաբաց ենթականերից մեկն ու մեկը։ Ավելին Հայաստանի եւ Արցախի սահմաններում կազմակերպվում է մկանների ցուսադրման թատերականացված միջոցառումներ լայնածավալ զորավարությունների տեսքով։ Ինչպես օրերս դրանք գրեթե համաժամանակ տեղի ունեցան Նախիջևանի տարածքում եւ բուն Ադրբեջանի տարածքում, երբ ամառվա այդ շոքին զորախաղերի էին հանվել տասնյակ հազարավոր զինվորականներ, մեծաթիվ տարատեսակ զինտեխնիկա, սկսած հերահար հրթիռային կայաններից մինչև ռազմական օթանավեր։ Պարզ է, հասկացնել են ուզում մեզ, որ այս անգամ ի տարբերություն 216-ի ապրիլի գրոհելու են միանգամից երկու ճակատով։ Ընդ որում չեն էլ թաքցում, որ այդ ամենն արվում է Արցախի եւ նրա միջոցով Հայաստանի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություններ իրականացնելու համար։ Պատերազմը չի ավարտվել, ավարտվել է միայն պատերազմի առաջին փուլը։ Այդ մասին ճամարտակել է ոչ այլ ոք, քան նախագահ Իլհամ Ալիևը հունիսի 26-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի 100-ամյակին նվիրված տոնակատարությանն իր ունեցած ելույթում։ Եթե խոսենք 90-ական թվականների սկզբի իրադարձությունների մասին, ապա առաջին փուլն Ադրբեջանի համար ավարտվել է լիակատար պարտությամբ եւ իր տարածքի զգալի մասի նկատմամբ վերահսկողության կորստյամբ։ Գրում է ռուսաստանյան ռեգնում լրատվական գործակալության արևելյան խմբագրության շեֆ խմբագիր Ստանիսլավ Տարասովը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահի այդ հայտարարությանը։ Կարող էր եւ ավելի վատթարը լինել, եթե չլիներ Մոսկվայի անմիջական միջամտությունը։ Հեգնել է հայտնի ռուս քաղաքական վերլուծաբանը։ Ինչ խոսք, Իլհամ Ալիևը հազիվ թե մոռացած լիներ պատերազմի առաջին փուլում Ադրբեջանի կրած խայտարակ պարտությունը։ Թեգուզ եւ ինքն անձամբ անմասն էր այդ խայտարակությանը, քանզի այն ժամանակ հայրենի երկրում չէր եւ այլ զբաղմունքի էր Մոսկվա-Ստամբուլ չվերթներով ճամբրուկային արևտրով եւ կամ հորկուտակած միլիոնները նույն քաղաքների խաղապներում անհոգ մսխելով Բայց փորձենք հասկանալ կրծեր Ալիևին։ Նա չէր կարող բարձրաձայնել այդ պարտության մասին, քանզի դա իր հանգուցյալ նախնու ադրբեջանական ժողովրդի հայր հրշակված Հեյդար Ալիևի ռազմական արկածախնդրությունների անփառունակ զախողումն էր։ Ինչ որը շարունակենք հետևել Բաքվում ամառվա անտանելի տապի թողած հետևանքներին։ Պարզում է, ինչպես ագրեսիվ պահվածքի պարագայում է, ինչը անկասկած անձի կամ անձանց մտավոր շեղման պարտադիր նախապայման է, այն բացառաբար է անդրադարձել նաև ադրբեջանական ղեկավարության քաղաքական մտածողության ու արքագծի վրա։ Արդյոք հենց այդ մասին չվկայում այն հանգամանքը, որ այդ հեղձուցիչ տոթին բարձրաստիճան հյուրեր հրավիրելով Մոսկվայից Ադրբեջանի իշխանությունները հուլիսի սկզբներին նրանց ուղեկցել են ոչ թե, ասենք, Գյոլգյոլի հայոց պատմական կապուտան լճի անտարածած զովացուն ափերը, այսպես ասած, հազար անգամ փորձված ռուս յուրայինների հանգիստն ու ժամանցը հոգացու հյուրընկալությամբ կազմակերպելու համար, այլ տարել են Ադրբեջանի ներկայիս տարածքի հարավ-արևմտյան թևի Տոթակես հարթավայրային գոտի, որի համեմատությամբ Բաքվի բար կարևը բառացի խաղուպար է։ Այո, տարել են նախկին Ջաբրայիլ շրջենտրոնից ներկայիս ազդագրված մեխակավան բնակավայրից ոչ այնքան հեռու գտնվող Չոջուխ մարջանլի։ Մի ավերագյուղ, որ մինչև ապրիլյան պատերազմն Արցախյան եւ ադրբեջանական հակադիր զորքերի միջակայքում էր գտնվում որպես չեզոք տարածք, այսինքն ոչ իմը եւ ոչ քոնը կարգավիճակով, եւ որն ադրբեջանական զինուժը կարողացել էր իր վերահսկողության տակ առնել հանկարծակի հարձակման առաջին իսկ օրը։ Այդ նախկին բնակավայրը, որը հայկական դիրքերից հեռու ընդամենը մի քանի 100 մետր, շարունակելով մնալ Արցախյան ժնուժի ուղիղ նշանառության տակ, եւ որի բնակիչների մատների վրա կարելի հաշվել, Բաքուն միլիոններ ծախսելով եռանդակին կառուցապատում է՝ որպես ապրիլյան պատերազմում իր հաղթական նվաճման ապացույց, որպես ներքին սպառման քարոզչության անսպառ թեմա, ինչն Իլհամ Ալիևի համար հույժ հրատապ էր այս տարվա ապրիլին կայացած նախագահական ընտրություններից առաջ։ Եվ ահա Ադրբեջանի եւ ադրբեջանական ժողովրդի ճակերտավոր անկեղծ բարեկամի քղամիտներ հակած ռուս падգամավորների փորձագետների խմբին առաջնորդել են Չոջուխ Մարժանի, ականատեսնելու իբր թե ազդագրված բնակավարի արկայության փաստին, նաեւ տեղում կազմակերպելու համատեղ խորհրդաժողով Կովկասում Ռուսաստանի միակ դաշնակիցն Ադրբեջանը հավակնոտ թեմայով։ Ավելին ռուսաստանցի հյուրերի մի խմբի ուղեկցել են Լելե Թեփե կոչվող Մերզակա Բարսունգ որտեղ ներկայումս դիրքավորված է ադրբեջանական զինուժը։ Երևանցի երիտասարդ ադրբեջանագետ Փորձագետ Անժելա Էլիբեկովայի հաղորդմամբ խորհրդաժողովի ռուս մասնակիցներին, որոնք լուսանցքային փորձագետներ են, Բաքուն փորձել է ցաներ կշիռ տալ, նրանց վերագրելով մտածածին եւ բարձր պաշտոններ, փորձելով ներկայացնել որպես Կրեմլի ձայն ինչը բացարձակապես չի համապատասխանում իրականությանը, քանզի այդ մարդիկ ոչինչ չեն որոշում Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ, թեկուզ ներկայացում էին իբր թե ծանրակշիռ դեր ունեցող անձինք։ Այսպես հայտնում է Էլիբեկովան, Ռուսաստանի պետական դումայի կոմիտեներից մեկի փոխնախագահ Դմիտրի Սավելևին ներկայացրել են ոչ արկերբ, քան որպես պետդումայի փոխնախագահի Իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի համար էլ նրան մեծարել են ոչ ավել, ոչ պակաս, քան որպես Պետդումայի նախագահը։ Անշուշտ այլ բան սпасելի էլ չէր եւ խորհրդաժողովի ռուսաստանցի մասնակիցները կարծես թե իրար հերթ չտալով բնականաբար խոսում էին ռուս-ադրբեջանական անխախտ պատմական բարեկամության Մոսկվա-Բաքու ռազմավարական գործընկերության ու համագործակցության Հայաստանում իշխանապողության գործընթացում Արեմուտքի եւ Ամերիկայի ակտիվ դերակատարության Լեռնային Ղարաբաղը եւ հարակից շրջաններն առանց նախապայմանների Ադրբեջանին հանձնելու անհրաժեշտության մասին հանդես գալիս մի կողմից Ադրբեջանը հետ, մյուս կողմից հակահայ հայտարարություններով։ Ահավասիկ խորհրդաժողովում հնչած ելույթներից քաղված հայտարարությունների մի փունջ ըստ ադրբեջանական լրահոսի։ Ալեքսանդր Դուգին, միջազգային եվրասիական շարժման առաջնորդ, ռուսաստանյան պատվիրակության ղեկավար, խորհրդաժողովի համակազմակերպիչ Ղարաբաղն Ադրբեջանի անկախտելի մասն է եւ Ղարաբաղի հողում ռուսաստանցի քաղաքական գործիչների ներկայությունը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանը թե հասարակայնության եւ թե պետական մակարդակով լիովին պաշտպանում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ռուսաստանն Ադրբեջանին այնքան զենք է վաճառելու, ինչքան որ պետք է։ Մոսկվա-Բաքու առանցքը ժամանակակից Ռուսաստանի առավել ընդհանուր ռազմավարության մի մասն է, ուղղված Մոսկվա-Թեհրան եւ Մոսկվա-Անկարա առանցքների ստեղծմանը։ Իգոր Կորոտչենկո, Նացիոնալնայա օբորոնա, ազգային պաշտպանություն հանդեսի գլխավոր խմբագիր, ռազմական փորձագետ։ Ադրբեջանն ուժեղ նախագահ ունի, Մենք ողջունում ենք Իլհամ Ալիևի ջանքերը ուղղված ինքնաբավ ինքնիշխան պետության ամրապնդմանը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք ադրբեջանական բանակի շնարհության գործընթացին։ Ռուսաստանը զենք է մատակարարում Ադրբեջանին եւ շահագրգռված է ձեր երկրի բանակի ուժեղացմամբ։ Ռուսաստանը պետք է ծածկի Ադրբեջանի ռազմաօթային տարածքը եւ նա կարող է դառնալ այս անկախ ու կայուն հարավային Կովկասի այս սահկուն անկյան երաշխավորը։ Ալեքսեյ Եզուբով Ռուսաստանի Պետդումայի падգամավոր միասնական Ռուսաստան կուսակցությունից Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը եղբայրական ու դաշնակից երկրներ են, եւ մենք պետք է գոյատևենք միասին, համատեղ եւ դաշնորեն։ Ամբողջ աշխարհն է Ղարաբաղը ճանաչել որպես Ադրբեջանի տարածք։ Հայաստանը համաձայն Պուտինի, Ալիևի եւ Սարգսյանի մշակած ճանապարհային քարտեզի պետք է Ադրբեջանին վերադարձնի 5 զավթված շրջանները։ Պուտինը հայտարարել է, որ դա Ռուսաստանի անփոփոխ դիրքորոշումն է։ Ղարաբաղը նույնպես Ադրբեջանի անկախտելի մասն է։ Վալերի Կորովին, փորձագետ, վստահ եմ, որ Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի մնացել է միայն մեկ դաշնակից։ Ադրբեջանը դարձել է Ռուսաստանի միակ դաշնակիցը։ Եվ դա փաստ է։ Ինչ վերաբերում է Վրաստանին, ապա այն ամենից առաջինն է զավթվել ամերիկացիների կողմից։ Տվյալ պահին հատկապես Ադրբեջանի հետ է, որ Ռուսաստանը կարգավորում է ամենառազմավարական հարաբերությունները։ Դմիտրի Սավելև Ռուսաստանի Դաշնության Պետական Դումայի Անվտանգության եւ Կաշառասունության հակազդման կոմիտեի առաջին փոխնախագահ, Ռուսաստան-Ադրբեջան բարեկամության միջխորհրդարանական խմբի ղեկավար, Ռուսաստանի լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունից։ Ռուսաստանը մշտապես հայտարարում է, որ ճգնաժամը պետք է լուծվի խաղաղ միջոցով։ Լեռնային Ղարաբաղը եւ Հայաստանի կողմից զավթված 7 հարակերտշրջանները պետք է ազդագրվեն եւ ադրբեջանական պետությանը հանձնվեն առանց որևէ լարացուցիչ պայմանների։ Մաքսիմ Շևչենկո, քաղաքագետ, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը դատապարտված են լինել միասին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի նոր իշխանությունը դժգոհության տեղիք է տալիս նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մոտ։ Դա նկատելի էր ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարած այցի ժամանակ, Վլադիմիր Պուտինն աշխատել է Սերժ Սարգսյանի, Կարեն Կարապետյանի հետ եւ կա տեղեկատվություն, որ Սարգսյանը որոշակի խոստումներ է տվել Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունների գծով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Միխայել Զաբելին, Ադրբեջանի ռուսական համանքի նախագահ Ադրբեջանը բազմամշակութային պետություն է, որտեղ շատ ժողովուրդներ են ապրում։ Մեր երկրում բնակվում է 150 հազար ռուս, ովքեր հաճույքով են դիտարկում Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի մերձեցումը։ Ադրբեջանական ժողովուրդը խորը պատմական հիշողություն ունի, եւ նա հիշում է, թե ինչպես է ռուս ժողովրդի հետ միասին դիմակայել ֆաշիզմին, իսկ այնուհետեւ հայկական ագրեսիային։ Շատ ռուսներ Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին տարիներին մտել են ադրբեջանական բանակի շարքերը եւ մարտնչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության համար։ Ալի Հուսեյնլի, Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի իրավական հարցերի եւ պետականաշինության կոմիտեի նախագահ, Ադրբեջան-Ռուսաստան բարեկամության միջխորհրդարանական խմբի ղեկավար, խորհրդաժողովի համակազմակերպիչ։ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները եղբայրական բնույթ են կրում։ Շորջուխ Մարջանին, որտեղ անցկացվում է խորհրդաժողովը, ազդագրվել է ադրբեջանական բանակի հաջողությամբ փսակված հատուկ ռազմագործողության արդյունքում 2016 թվականի ապրիլին գյուղը վերականգնվել է անձամբ ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությամբ այն հանգամանքը որ խորհրդաժողովն անցկացում է ռազմաճակատի գծից 600 մետր հեռավորության վրա, վկայում է, թե Ադրբեջանը եւ Ռուսաստանն ինչ առաջնակարգ դեր են տալիս Ղարաբաղյան կարգավորմանը։ Կարծում եմ ներկայացված մեջբերումներն առավել քան խոսուն են այն երկդիմի քաղաքականության մասին, որ Ռուսաստանը պատմականորեն ու ներկայումս նույնպես Այսպես ասած, հին ու փորձված ավանդույթի ուժով վարում է միջազգային հարթակներում եւ մասնավորապես հարավ-կովկասյան ուղությամբ, առանձնապես հայկական խնդրում։ Փաստորեն, այսպես կոչված չոժող մարջանլիի խորտաժողովի անցկացումը նույն այդ երկդիմության արգասիքն ու շարունակությունն է։ Կրեմլում անշուշտ նախապես քաջատեղյակ էին միջոցառման ինչպես սադրիչ նպատակի, նույնպես եւ անցկացման վայրի ու բովանդակության մասին։ Խորհրդաժողովի անցկացման գաղափարը եւ ծրագիրը իսկ դա ցանկացած որևէ տրամաբանությամբ հնարավոր չէ բացառել, համաձայնեցված էին Մոսկվայի եւ Բաքվի միջև ամենաբարձր մակարդակներում։ Ելրումն ռուսաստանցի մասնակիցներին Կրեմլում, կարևոր չէ թե հատկապես ում աշխատասենյակում տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ ու հրահանգներ, զգուշացնելով իհարկե, որ հետագայում հնարավոր են գործադիր իշխանության խորհրդարանական եւ կամ պարզապես զուտ փորձագիտական մակարդակներով հակակշռներ պարունակող հայտարարություններ։ Այսինքն կատարվել է հստակ դերաբաշխում։ Ինչպես իրավացիորեն նկատել է Բեյրութի մեր գործընկեր ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանտահարյանը, առանց բացառելու դերերի բաշխումով խարը ուղերձներ փոխանցելու հնարավորությունը։ Փաստորեն նախագծվել էր այն բեմագիրը, որին ականատես եղանք Ռուսաստանի Դաշնության Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինի Բաքվում արած հայտարարության պարագայում, թե Ադրբեջանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում միշտ եղել է կառուցողական եւ ճիշտ։ Բնականաբար թե Վոլոդինի այցից եւ թե խնդրո առարկա խորհրդաժողովից հետո երկու դեպքում էլ Ռուսաստանում տարբեր մակարդակներով հնչեցին հակաճառումներ, իսկ Հայաստանում դժգոհության ու բողոքի արձագանքներ, որոնք հետսետե մարեցին եւ խնդիրն այդպես էլ լռության մատնվեց։ Արդյունքում, ինչպես ժողովրդական իմաստությունն է ասում, եւ գառները ողջ մնացին եւ գայլերը կուշտ։ Մնում է միայն թեթևակի վերափոխելով Կովկասի գերուհին խորտային գեղարվեստական արվեստական կինոնկարի հերոսներից մեկի Վախկոտի բացականությունը դատարանում, աշխարհում ամենից արդար խորհրդային դատարանի մասին մեր հերթին նույնպես գոչ ենք՝ գեցե արդարամիտ արդարադատ Ռուսաստանը, Հայաստանի, ինչու՞ չէ, նաև Ադրբեջանի ռազմավարական դաշնակիցն ու եղբայրը։ Իդեպ այն Ռուսաստանը, որը դաշնակցային եւ եղբայրական զգացումների մղումով առաջինն է անհատույց էլեկտրաէներգիա մատակարարել ամառվա սաստիկ տապի պատճառով Մինգեչաուրի ջերմաէլեկտրակայանում տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով համատարած անլույս մնացած Ադրբեջանին։ Իհարկե, մեր մյուս մերձավորը նույնպես երկդեմի բարեկամ երկրի Վրաստանի հետ միասին։ Դժվար չէ ընդհանրել, Քանի դեռ ամառվա տոթը չի անցել, Չոջուխ մարջանլիում հաջորդ ներկայացչական խորհրդաժողովն անցկացվի վրաց խորհրդարանականների ու փորձագետների եռանդում մասնակցությամբ Հարավային Կովկասում Վրաստանի միակ դաշնակիցն Ադրբեջանն է, հավակնոտ ու սադրիչ խորագրով։